Kliba proiektua, uh, nahi baduzu, uh, Finlandiatik heldu da. Finlandian uh, turkoko unibertsitateak uh, landu eta sortu eta garatu duen programa bat da. Eta nahi baduzu, helburua du, diazarpena murriztea eta prebenitzia. Uh, diazarpena diakimerda susen zer den. Zenta hori da, euh, tratu humiliagarria da, egiten dena pertsona baten kontra, eta komuski ba besik gabeko pertsona, edo uh, podere gutiago duen pertsona bati baten kontra egiten dena, nahitarat egiten da, eta behin eta berriz errepikako jarra da. Beraz, behin eta berriz errepikatzen den eh, tratu humiliagarria galapita bat, adibidez, eh, ez da eh, jazarpen kasu bat. Izan daiteke, galapita, bi ikasleen arteko galapita, ja, eh, jazarpena kontuan ezartzen ez dena. Jazarpena tipitatik egiten da ere gaztetik gertatzen alda edo hasten da? Bai, bai, bai, hasten da tipitatik, bai. Edo zoin adinetan, Hala, eh, eskola guztietan, denetan, hortako uh, honek, eh, hala ere, prebentzioa ekartzen du eta laguntzen du uh, arlo hortan hobetzen. Uh, Bez, metodoa ipatu zin, lehenik zerraitik garaziko ikastolak autu hori kiba proiektuan sartzeko autua egin duzue? Ordoan, proiektu hori uh, izan zitzaukun pedagogi egun batez, uh, eta Arat agertu zen, beraz, uh, eh, eskola ikastola elkarteko arduradun bat. Hak eh, aurkeztu zuen, beraz, zer zen txuxen programa. Ondotik, endaiako ikastolakoek ere, jadanik sartuak zidelakotz programa hortan, ebe, aipatu zuten ere uh, lekukotasun bat ekarri zuten, eta espikatu zaukuten uh, nola iragaiten zen, eta zer egiten zuten. Eta beraz, antik itzuli, eta erakasleen artean, beraz, garaztiko ikastoran, aipatu, eta eduitu zitzaukun ez zigarri eh, importanta justuki eh, prebentzio eh, espiritu hori, hain zinetik, ikustea, lantzea ikasleekin, jazarpena zer zen, bakoitzaren errola, zein den, eta hori guzia lantzea. Prebentzio lan hortan gira gehiendik kokatu, bai, gertatu, uh, bai, baliteke beti, badida, beraz, bai, baina ez eh, alako kasu uh, eh, lagirik edo beste, eh? Goizago hasi eta parada guztiak emaiten dizkigu aurrer de uh, jakiteko zertan diren, nola jokatu eta nola obetu beren jarrera eta zertan lagundu ere, besteak zertan nola laguntzen aldiren. Proiektu honek ukan ditu uh, onurak adibidez sortu den gunean, uste ego Euskal Herriko ikastola bat baino gehiago ere ere mandutela, frutuak ekartzen ditu. Abai, ah o, datuak hor dira, eh? ego aldean, egia da, eh, ikastola e, anitzek parte hartzen dutela programa hortan, emaitzak urtetik urte da eh, emaiten dira eta oartzen dira, uh, jazarpena, mugisten dela, tipitzen da, eta hobetzen dela, beraz, bai, datuak hor dira eta frogatua da. Formakuntza bat eh, egin duzu ezuek erakasleek eh, aurten eh, hilabete e, untan asiain proiektu hori? Bai, ordan lehenik, bon, gure artean aipatu duguladik, bon, adostu gira denak, erakasleak eta langileekin ere baita. Zenda denen partailetza importanta baita, ordean langileak erakasleak eta burrasoak. Burrasoek ere, nahi bat duzu, lehenik galdien diegu, bulegoko kide eri, diegu proie, programa aurkeztu eta galdirin digu uh, kostu bat baitu ere. Hamar da, kostu bat badela, beraz, uh, ea prestidinez, go, garaziko ikastolak, prestinez kostu horren hartzeko. Eta baietz, beraz, uh, begiunez ikusten zuten eta hortako gira ere uh, hasi denak, denak batean. Langile, erakasle eta burrasoak. Eta formakuntzak egin dituzue, dozer da, da, tailer batzu segitu dituzue? Bai, orduan uh, urte astapenean, ala. Izan gira beraz uh, donostian, formatua den uh, ikastolen elkarteko arduradunak formatu gitu. Eta, ala, urtahilean beraz, urtahiletik ekainerat, eramanen dugun programa da. Orain egin jakin hori pasako den, zeta uste dut desberdintasun bat egiten dela, ama ikastola eta lehen mailaren artean, biztan dena, adinak ere badu uh, Bai, Hama ikastolan eh, litera, literaturaren bidez, eh, irakurri diburuak eta elkarbizitzari eta lotuz landuko dute. Aldiz, eh, lehen mailan aldiz, guk badugu ikasgaiak ditugu. Amar unitate, eta amar unitate horietan ikasgai ezberdinak. Eta nahi baduzue, ikasgai bakoitzaren bukaeran, adost, adostuko dugu taldean arau bat eta amak gai beraz, amak arau, eta osatuko dute beraz eh, kiba kontratua. Hala, urte bukarako eh, osatua izanen dela. Eta gero kontratu hori izenpetzen dute, edo engaiatzen dira errespetatzerat? Bai, bai, bai, dena den eh, engaiatzen dira, e, poliki poliki ikasten duten nola diokatu, zer egin, eta poliki poliki sartzen dira programa hortan, bai. Zer bada, adibidez, amar uh, unitate hauetan? Hordian, amar gaietan, adibidez, uh, besteak uh, respetatuz uh, tratatu berdi dela, ikasten dute. Pertsunen arteko desberdin tasunen uh, onartzea. Emozioak ere identifikatzea eta erregulatzea. Uh, taldearekin parte hartzea, diazarpenak, uh, diazarpenean, barkatu, eta nola aurre egin ere jazarpena identifikatu eta jazar, jazarpenen lekukoa izaitean edo jazarria izaitean modu konstruktiboan jokatzea ere. Horiek dira, gutxi gora bera landuko direnak. Horiek eh, aparte landuko ditugunak, eh? hartuko dugu ikastordu bat, astean, horren lantzeko, eta astero, ala, urte bukaera hartio. Bon, behaz, eh, orai hasten zirezte, ekainean eh, bilduma egiten alko duzu, ikusten dugu hor, hainitz, aipatzen dira jaka horiak, zuek badituzu ere jantzi hori horiek, kiba eh, izenarekin gainean, aurrek identifikatzeko gisa edo zertarako dira hauek? Bai, hortako da, bai, duztuki, horretarazteko, ebe, kiba eskola bat dela, ikastolan, beraz, kiban sartuak girela, eta horretarazteko, beraz, jazarpenaren kontra edo eh, lan eginen dugula, egina ala giro onean izaiteko. Hala, giro ona on bat izan da giro elgarren arteko laguntza ere, bukandezaten, eta gara ikaslea egina ala eh, goxoki din da din goizetan ikastola ikasteko gogoarekin, eta lagunekin eh, diostatzeko gogoarekin, eta beti guguana txiki, zara, elgar lagundu berdugula eta giro honean segitu behar